Usatuz egiten dien mesu feministen afitzen kolatziaz gain, beste lan gotor bat jamanik izan da sibeuan aurten lehentze. Ebai holako manifestaldi tipi bat proposatuko da ordin, dansa eta kantoian hasiko diana, entzutentugu Claudina Rantzet, sibeuko feministak taldekoa, eta ihitz irri hartzlagutziale izan dena, hitzordu hoien jaikitzeko. Uh, Sibeoko feministekin aurten uh, pentsatu dizugu bardin bali la zerbait, euh, en fait agertzia mauleko merkatin eta ez bortxaz gaihaldi bat bezala, uh, gaihaldi bat antolatzia beste urtetan Besala, Eta uh, hor, uh, pentsatu dizugu kanto maiti emaitia merkatian eta libushka baten hedatia En fait, uh, aurten ginizun uh, jente... haboer hitza zabaltu egun horrentako eta gentia daitzu dizugu zerbaiten idaztia uh, libuska batetan agerrazteko. Eta hor uh, martuen sortzian uh, libuska hau agerraziko dizugu. Habo enin uh, frantzeja zizan kantoiak eta libuska guetaldia entxarea uh, habo frantzeja zaibaita, me... Beharre ihitz eta pitzu gaztetxia jintutzu uh, egun al, efan, ageraldi horren euh, uskatzea mini bat hitzek nahi, ihitz nahi bat duzu egan? bai, ebe, adeja ba, erreiten nien bezala, en fet, gune bakotxak edo ba, hirri bakotxak amini bat uh, ikusten dizu nula um, lan hon hoia itzina jaman ahidin, eta sibeoko feministak dizi uh, elkartiak hortan uh, be aitzina jamaiten gai hoi uh, sibeun. Ordin, uh, helbu jazuzun hekilan hek jamaiten zien zerbaiti lotzia, eta... Um, Dila azte bat edo bi eh, gai haldi bat egon pitzu gazte eh, egin izan den gure ondaria izeneko dokumentala nunguien, eta uh, jente hanitz bildu zezun, uh, bela honaldi generazioen edes berdinetakuk, gazte hanitz, potiko eta neska, eta gai zezuna renkua bat bazela, edo do gai hori bazela lotua bat, eta agian mm, egun horren <laughs> bihamenin, Eh, da ideia jintzikus aminibat, bat, eh, agian badela Sibiruan eh, gai hori lotzeko manea berezi bat, Sibiruaina dena, eta agian kulturaen bidez izan leikila uh, feminismula edo gai horren hunkitzia, eta indar bat eta behastarsun bat bezala, eta ordin uh, sibioko feministekin nahi patu dizugu, ea beste ekintza bat gehitzen ahaltzen ez uh, hen ekintzai, eta hortako proposatu dizugu ordin um, uh, emazte eta neskatila gazter uh, juntatzia, uh, memento bat nik aiteko, uh, gogoz katzeko ebai, elkarrezagutzeko, eta branle kontrapaz baten eh, emaiteko plazan, eta due agertzeko plazan eh, branle kontrapaz horren emaiten kantuz, uh, eh, dantzatu nahi estinak, kantuz eta dantzan uh, branlia eman nahi dinak, edo uh, sonu, egile gija. Zenta, jakin behar dize bai, uh, justokida Euskal beste provintzia hanitzetan, edo herrietan, adibidez, Iruñan, Benadon Ibanelo Hitzunen, Eibarren, Bermean, Zizurkil, Beasain, bon bat beste herri zumaitetan, eh, marxuen sortzian eh, ohi dizi e, eh, xokadantza baten emaitia. Ordin hori da itzen haluzo xokadantza, irradaka, branlia, dantza xoka, dantza korda, dantza lucia, eta ordin guk badugunez goe dantza xokadantza sibiuan branlia dena. Ben ahi ginizun guke beste kintzer uh, eh, juntatu eta sokadan zahoi eman eskutik uh, eh, bat abestia ihartu eta hola, komunitate baten uh, edo minoritate bat edo zapaltu iden uh, genero baten uh, juntatzeko eta kezka hoien partekatzeko.